Te osobine moraju se prije svega naći u njihovim srcima, moraju biti duboko ukorijenjene u njihovim srcima da bi doživjeli prelijepe rezultate, posljedice i u svojim životima, na svojim tijelima i slično. Od prijeko potrebnih osobina za svakog vjernika, svaku vjernicu, bez kojih se ne mogu smatrati vjernicima, jeste iskrenost u Allaha subhanahu wa ta'ala, iskreno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, iskreno obožavanje uzvišenog Allaha, zatim ubjeđenje u Allaha dželle ala, jedna od najbitnijih osobina za svakog vjernika, ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala, čvrsto vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim bogobojaznost, zatim strah od Allaha, zatim nada u Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. U našoj prošloj emisiji govorili smo o također jednoj bitnoj osobini. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu u ajetima kada govori o ovoj osobini dovodi u pitanje islam, dovodi u pitanje iman jednog čovjeka, roba, ukoliko ne bude imao ovu osobinu kod sebe. A to je tevekul, istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ I samo se na Allaha oslonite ako tvrdite da ste vjernici. Ako ste vjernici, samo se na Allaha oslanjajte. Kaže na drugom mjestu وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ i samo na njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, se oslonite ako tvrdite da ste muslimani. I u drugim brojnim kuranskim ajetima na sličan način Allah subhanahu wa ta'ala govori o važnosti istinskog oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta se podrazumijeva pod tevekulom? Istinskim osloncem na uzvišenog Allaha. Misli se, kako kažu islamski učenjaci, kada vjernik želi da ostvari neku korist u svome životu ili da od sebe odagna neku štetu, da posegne za svim onim dijelima koja je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da se ta dijela čine, da maksimalno uloži od sebe truda, napora u činjenju tih dijela, a zatim da svoj slučaj, svoje stanje prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala i da bude zadovoljan ishodom rezultatom, da bude zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. Dakle, pod istinskim osloncem na Allaha subhanahu wa ta'ala misli se da čovjek uradi ono što mu je Allah propisao, a zatim da rezultat očekuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude zadovoljan makakav ishod bio nije dozvoljeno da se čovjek oslanja na ta sama dijela koja čini, iako je ta dijela Allah subhanahu wa ta'ala propisao, nije dozvoljeno čovjeku da se osloni na to dijelo, već dakle treba svoje srce vezati za Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Oni koji tvrde dakle, da nije potrebno činiti dijela, već da treba čovjek da samo se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, da može da sjedi, nema nikakve smetnje, da sjedi i da dakle dođemo ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala bio je upitan o takvim ljudima pa je rekao da su to novotari, da ti ljudi izmišljaju u vjeri, da nije na takav način pojasnila nam vjera kako se istinski oslonuti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, kako na ispravni način postići oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, kako se istinski oslanjati na Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega, dragi brate i sestro muslimanko, moramo se upoznati sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Moramo spoznati našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Moramo upoznati njegovu svemoć. Moramo upoznati njegovu vlast. Moramo shvatiti, vjerovati i biti ubijeđeni da se sve nalazi u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala, da je sve u njegovom posjedu i da on, Allah subhanahu wa ta'ala, toga nije potreban. Već sve što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, ono što vidimo oko sebe, to je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio za naše potrebe, a nas je stvorio da obožavamo samo njega. Kako je rekao, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I nisam stvorio ni jednog džina, ama baš ni jednog džina, ni jednog čovjeka, osim zbog toga da me obožavaju. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala jasno tvrdi, pojašnjava da nas je stvorio samo da njega obožavamo. A sve drugo, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je radi nas da se time potpomognemo. Dakle, Allah nije toga potreban i Allah subhanahu wa ta'ala to daje svojim robovima sve što je stvorio. Zato, dakle, trebamo se upoznati s tim, čvrsto vjerovati u to, biti ubijeđeni i onda kada želimo nešto ostvariti, ukoliko je to korist za nas, onda dakle da se oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala, da pribjegavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, da to tražimo od njega jer je sve u njegovom posjedu. Također, vrlo bitno i nekoliko puta napominjem, dakle moramo posegnuti za onim dijelima koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Ukoliko želimo stvariti neku korist, ukoliko želimo postići obskrbu, ukoliko želimo nešto zaraditi, onda moramo posegnuti za onim dijelima koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Dakle, kada kažemo propisao, misli se dakle na dijela, puteve, načine koji su halal, koji su dozvoljeni. Dakle, nije u redu da čovjek traži obskrbu, da nastoji da ostvari određenu korist u svome životu na nedozvoljen način. Time će samo sebi uskratiti. Ukoliko i dođe do te koristi, ona će biti privremena, kratkotrajna. Nećemo Allah subhanahu wa ta'ala dati bereketa u tome. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Da su stanovnici gradova, stanovnici naselja vjerovali i Allaha se bojali, to jest činili ono što je Allah naredio i ostavljali se onoga što je Allah zabranio, mi bismo im, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, otvorili bereket i sa nebesa i sa zemlje. Spuštali bismo im, davali bismo im bereketa i sa nebesa i sa zemlje. Dakle, do ostvarivanja koristi i odagnavanja štete dolazi se na način koji nam je propisao Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nas je stvorio, stvorio naše duše, zna za čim naša duša haje, šta želi da ostvari, kakvi su njeni prohtjevi i slično. I Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je dozvoljene načine, puteve do postizanja onoga što želimo i također ukazao nam, upozorio nas na zabranjene puteve kako ne bismo posegnuli za njima u ostvarivanju tih koristi, jeli, koristi u našem životu. Dakle, da bismo se istinski oslonuli na Allaha subhanahu wa ta'ala, moramo posegnuti za onim dijelima koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, maksimalno se založiti u njima, truditi se što je god moguće bolje da ta dijela činimo, a zatim na kraju kada uradimo ono što je do nas, svoj slučaj prepustiti Allahu subhanahu wa ta'ala, oslonuti se oslonuti se na njega. Jer kako kažu pojedini islamski učenjaci u definiciji pojašnjenju značenja tevakula istinskog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala kažu da to znači da iskažeš svoju slabost, da iskažeš svoju nemoć pred svemogućim Allahom subhanahu ta'la. Dakle, kada učiniš neko dijelo, kada maksimalno se potrudiš na tom dijelu i oko tog dijela, nakon toga da iskažeš svoju nemoć, svoju slabost, jeli, i svoj slučaj prepustiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, dakle, trebamo imati lijepo mišljenje o svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, ubjeđenje da je Allah subhanahu wa ta'ala imućan, da se sve nalazi u njegovim rukama, da ono što se nalazi kod njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, da nam je to dovoljno o, i da je Allah subhanahu wa ta'ala dovoljan da nam pomogne. Nema drugog koji će nam nešto dati ukoliko to Allah subhanahu wa ta'ala želi da nam uskrati. I nema toga koji će nam uskratiti ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala želi da nam želi da nam nešto da. Zato dakle ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala moramo imati lijepo mišljenje da nam je to dovoljno i da je Allah dovoljan da nas, da nas jeli pomogne, da nam pribavi korist i da od nas odagna, odagna štetu. Zatim Budući da je ovo prijeko potrebna osobina za svakog vjernika i vjernicu, čuli smo Allah subhanahu wa ta'ala uvjetuje islam, uvjetuje iman ovom osobinom. Naši dobri prethodnici kažu da se islam sastoji iz jeli, dva dijela, iz ubjeđenja, iz povratka Allahu subhanahu wa ta'ala i slično, a pojedini kažu da se cijeli islam nalazi u tevakulu, istinskom osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je čovjeku naređeno da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu čini ibadet, a to neće moći nikako, jeli, osim ako ne posegne za onim što mu je Allah naredio i ako ne bude od u tome tražio pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se ne bude u tome oslanjao istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala. Budući da je ovo prijeko potrebna osobina i maltene cijeli islam nalazi se u ovoj osobini, istinskom osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala, onda zasigurno oni koji ostvare ovu osobinu, oni koji izgrade ovu osobinu kod sebe, oni će zasigurno i uživati određene plodove koristi, prelijepe rezultate, posljedice u svome životu i na Dunjaluku i na Ahiretu. Pa zasigurno onaj koji se bude istinski oslanjao na Allaha subhanahu wa ta'ala, poduzimao i činio ona dijela koja mu Allah subhanahu wa ta'ala propisuje, ostavljao se onih dijela koja mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, iskazivao svoju nemoć, svoju slabost, svoju poniznost, i svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će ga pomoći Allah subhanahu wa ta'ala će mu ukazati svoju podršku, svoju pomoć. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. Ukoliko se neprijatelji budu iskupljali protiv njega, on se potrudio da se zaštiti što je god moguće više, a zatim svoj slučaj prepustio Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će ga pomoći. Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta spominje situacije, stanja, prvih muslimana iz ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasalam, ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kada su se nevjernici iskupili u velikim skupinama protiv njih, kada su se ujedinili, kada su hiljade i hiljade krenuli prema Medini da već jednom završe sa Allahovim poslanikom alaihi salatu wasalam i njegovim ashabima i kada su oni čuli za njihov dolazak i kada su ih ugledali, rekli su hasbunallahu wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah, divan li je on zaštitnik i pomagač. Dakle, oni su se zaštitili, oni su se pripremili također za boj, a nakon toga prepustili su svoj slučaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ Nakon toga onaj strah ako su i osjećali kada su prepustili svoj slučaj Allahu subhanahu wa ta'ala, kada su se istinski oslonili na Allaha subhanahu wa ta'ala, to njihovo prvobitno stanje, stanje straha, zabrinutosti, pretvorilo se u smiraj, u blagodat, u uživanje, jeli, i kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zlo ih nimalo nije dotaknulo. Kaže, lem njem seshum su, i zlo ih nije, nije pogodilo jeli, nimalo. Zatim, također na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada su oni vidjeli, kada su muslimani, ashabi, jeli, prvi vjernici vidjeli nevjernike kako se iskupljaju u ogromnim velikim skupinama protiv njih, rekli su, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ kada su vjernici vidjeli saveznike, dakle nevjernike koji su se udružili s, s mnogim drugima, mnogobožcima, jeli, udružili su se i došli da jeli, okončaju sa Allahovim poslanikom alihi salatu oslam i njegovim ashabima. Kada su to vidjeli Allahov poslanik alihi salatu oslam i njegovi ashabi, rekli su ovo je ono što nam obećava Allah, ovo je ono što nam je obećao Allahov poslanik i doista Allah njegov poslanik rekao je, rekao je je li istinu. Svoj slučaj su prepustili Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ih je Allah podržao, pa ih je Allah sačuvao i poznato nam je da, dakle, u svim bitkama ashabi, Allahu poslanika alejhi sallatu sallam i njegovi ashabi bili su malobrojnija skupina, Bilo ih je mnogo, mnogo manje od nevjernika, međutim, oni su se potrudili, Kao što nam je poznato, čak Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam znao je u bitkama da oblači i po dva pancira, jeli strateški su također pripremali bitke kako da se sa nevjernicima, a nakon toga svoj slučaj su prepuštali Allahu subhanahu wa ta'ala, mnogo su mu dovili, upućivali dove, tražili pomoć, podršku od njega, svoj slučaj prepuštali, svoju nemoć i potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala su prepuštali njemu uzvišenom Allahu i Allah ih je pomagao i ukazivao im svoju pomoć i podršku. Zatim, od koristi istinskog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala jeste i postizanje koristi. Dakle, kada želimo da ostvarimo neku korist, i da od sebe odagnamo neku štetu ukoliko se istinski oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala, tu korist ćemo i ostvariti. Ukoliko je doista korist za nas, počesto zna se desiti da mi nešto želimo i nešto smatramo da je dobro za nas, a ono ispadne loše za nas. Ukoliko je to doista dobro za nas, Allah najbolje zna u čemu je dobro za nas i u čemu je zlo za nas, ukoliko je to doista dobro za nas, za naš dunjaluk i naš ahiret, našu vjeru i naš dunjaluk, Allah subhanahu wa ta'ala će nam i dati da tu korist ostvarimo i da to zlo koje je istinsko zlo odagnamo od sebe. Zašto? Zato što činimo ono što nam je Allah propisao. Istinski oslonac, ponavljam, podrazumijeva da činimo ono što nam je Allah propisao i da činimo dovimo Allahu da se oslonimo na Allaha, da svoj slučaj prepustimo Allahu subhanahu wa ta'ala i kako da čovjek ne ostvari ono jeli, u, čemu je, u čemu je korist. Zatim, zasigurno, u istinskom osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala je put do obskrbe, put do postizanja obskrbe. Dakle, onaj koji posegne za putevima, načinima postizanja obskrbe, halal dozvoljenim načinima jeli, postizanja obskrbe i osloni se na Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ga zasigurno i obskrbiti. Allah je obećao da će svako stvorenje jeli, on obskrbljavati, ukazivati mu obskrbu, davati mu hranu, davati mu nafaku. Nema ni jednog stvorenja, a da nema svoje nafake. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam upravo govoreći o istinskom osloncu kaže kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha subhanahu wa ta'ala bili biste poput ptica koje jutrom gladne odlaze iz svojih jeli, sa svojih mjesta i noću se vraćaju site. Odlaze jutrom iz svoga gnjezda gladne, odlaze gdje? Odlaze u potragu za obskrbom i noću se vraćaju, vraćaju site. Isto tako, istinski vjernik, ukoliko se istinski na ispravan način osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i porani ujutro i ode da traži svoju nafaku, svoju obskrbu i traži je na halal način, bavi se dozvoljenim poslovima, on će zasigurno i ostvariti nafaku, postići tu obskrbu i ta obskrba, što je dakle posao više dozvoljen, što je halal, ta obskrba će i biti beričetnija u njegovom životu. Zatim, zasigurno u istinskom osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala jeste snaga i živost srca. Istinski oslonac postiče čovjeka da radi, da radi, da ustane, da radi. Također u istinskom osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala je spas i zaštita od duševnog poraza, od gubljenja nade, od klonulosti i sličnih jeli, bolesti. Zatim, ko se istinski oslani na Allaha subhanahu wa ta'ala, taj će također doživjeti blizinu svoga gospodara, jer Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se oslanjaju na njega, one koji prepuštaju svoj slučaj Allahu subhanahu wa ta'ala, one koji iskazuju svoju poniznost pred Allahom subhanahu wa ta'ala, one koji iskazuju svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala. Allahu djelle vala nije ništa je li potrebno, ali Allah voli svoga roba kada mu dođe ponizan, kada mu patne na seždu, kada iznese svoju potrebu pred njim i Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije teško, jeli da učini, da učini. Kako stoji u hadisi kuciju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o robovi moji, kada biste svi vi od prvog do posljednjeg, i džini i ljudi, stali, i svaki od vas iznio svoju potrebu, zatražio nešto od mene, ja svakom od vas, od prvog do posljednjeg, i džina i čovjeka ja mu dao, ništa to ne bi umanjilo moju vlast nikoliko kada se igla spusti u more. Ništa to ne bi umanjilo Allahovu subhanahu wa ta'ala vlast. Ali Allah voli da se hvali on, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah voli da se traži od njega. Zato je došlo u pojedinim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam da se Allah srdi na onoga koji ne traži od njega da se Allah subhanahu wa ta'ala srdi na onoga koji ne upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala ne traži od njega uzvišenog. Zato, dakle, onaj ko se bude istinski oslanjao na Allaha subhanahu wa ta'ala pa bude iskazivao svoju poniznost, bude iskazivao svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala, taj će i doživjeti Allahovu podršku, taj će postići Allahovu blizinu, taj će postići ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega on će voljeti, taj rob voljeće svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da ga ne voli kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, doveo, nakon što nije bio vrijedan spomena, stvorio ga u najljepšem izgledu, ukazao mu brojne svoje blagodati, objavio mu knjigu, poslao mu poslanika, da mu u detalje pojasni kako, na koji način da provede svoj život na ovome svijetu, dao mu upustva, naredio mu, podstaknuo ga na dobra dijela, upozorio ga, zabranio mu, je li pokuđenim učinio loša dijela, grijehe, sve mu pojasnio u detalje i traži od njega da posegne za tim dobrim dijelima, da se ostavi loših dijela i da traži u svemu tome pomoć od njega. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sve nam je pojasnio do detalje. Na nama nije ništa drugo osim da se prihvatimo Kur'ana Allahove riječi i pojašnjenja Kur'ana, odnosno života, životopisa, sunneta, hadisa Allahovog poslanika Muhammeda, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, doista u tome dvome u Kur'anu i sunnetu je rješenje za sve naše, sve naše probleme. Rješenje za našu vjeru, za ustrajnost u našoj vjeri, rješenje za naš uspjeh, spas i na dunjaluku i na ahiretu. Zato je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i rekao ostavio sam vam dvoje, ukoliko ga se budete držali, nikada nećete skreniti s pravog puta. Ostavio sam vam Allahovu knjigu i moj, moj sunnet. Dakle, sve nam je pojašnjeno i kako da onda rob ne voli svoga gospodara koji mu je dakle sve pojasnio, ukazao mu sve blagodati, blagodati traži od njega da se vlada po tome i ukoliko se bude vladao, Allah subhanahu wa ta'ala će ga opet nagraditi i to kakvom? Vječnom nagradom na ahiretu, vječnim uživanjima u džennetu. Kako dakle da rob ne voli svoga gospodara? I na drugoj strani, kako da Allah subhanahu wa ta'ala ne zavoli svoga roba koji mu se odaziva, čini ono što mu je on uzvišeni naredio, ostavlja se onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i iskazuje svoju poniznost, iskazuje svoju slabost, iskazuje svoju nemoć, iskazuje svoju potrebu za uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Bez njega Allah subhanahu wa ta'ala ne može nikoliko je treptaj oka kako da Allah subhanahu wa ta'ala ne voli tog svog roba istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala je također put do hvale, da te Allah subhanahu wa ta'ala pohvali. A onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala hvali, njime je Allah subhanahu wa ta'ala i zadovoljan. Onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala hvali, njega Allah subhanahu wa ta'ala i voli. Onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala hvali, njemu je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio i lijepa uživanja, na drugom svijetu. Njega Allah štiti, njega Allah čuva, njega će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže uzvišeni Allah, ni'ma ajru la amilin, saberu wa ala rabbihim je tevakjalun. Ja lijepe li nagrade za radnike, one koji su bili strpljivi i na svoga se gospodara oslanjali. Ja lijepe li nagrade za koga? za radnike, dakle ne za one koji stave nogu preko noge i iščekuju kada će im doći, kada će im se olakšati, kada će biti pomognuti i slično. Ne, već kaže se ni'ma ajrul amilin. Ja lijepe nagrade radnika koji su dakle ustali radili i na tome bili strpljivi. Ono što ih zadesi od iskušenja, što ih zadesi od nedaća tegoba, na tome trpjeli i svoj slučaj prepuštali Allahu subhanahu wa ta'ala, na Allaha se oslanjali istinski svoga gospodara, od njega tražili pomoć, od njega tražili podršku, nisu se obraćali nekome drugom, nisu svoju potrebu iskazivali nekome drugom pred nekim drugim, već samo pred Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, iz svega ovoga se zaključuje da je istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala prijeko potrebna osobina za svakog vjernika koji želi sebi uspjeh i na dunjalku i na ahiretu. Taj uspjeh na dunjalku i na ahiretu ne može se postići osim sa Allahovom pomoći, osim sa Allahovom podrškom, osim sa Allahovom ljubavi, osim sa Allahovom blizinom, osim sa Allahovim zadovoljstvom. Kako taj uspjeh postići i kako sve ovo postići? Jeli istinskim oslomcem na Allaha subhanahu wa ta'ala, prepuštanjem svoga stanja Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što se pokorimo Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu onome što nam je Allah naredio i ostavimo se onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskim mutavakilima, onima koji se istinski oslanjaju na njega uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koji se odazivaju onome što im je Allah naredio, ostavljaju se onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i svoje stanje, svoj slučaj, svoju poniznost iskazuju pred Allahom subhanahu wa ta'ala svoju potrebu iznose samo Allahu subhanahu wa ta'ala.